Rādījumā arī ēterā rīta cēliens piekdienā 15. novembrī un ar tevi kopā rādījumā arī Latvijas studijā būšu es Jolanta Grāvīte. Šodien varēs uzdot jautājumus priesterim un ēterā priesteris Rihards Rasnacis. Būs varam turpināt gan tēmu, kas tika iesākta jau priestera katehēzē, kuru tikko varējām dzirdēt no pulksten 9 līdz 10, pārunājām vispasaules trūkumu cietēju dienai veltīto vēstījumu no pāvesta Franciska, kā arī iesākām jautājumus dažādus, kuri, kuri tādā jā, sāka birkt ļoti strauji, un mums jau uzreiz ir arī kāds zvanītājs. Lūdzu, jūs esat ēterā. Jēzus šoferītis Dainis. Sveiks, šoferīti Daini. Man ir trīs jautājumi. Klausāmies uzmanīgi. Un, varbūt tas ir ar kā prātojumi. Uh, dzirdēju, kad viens cilvēks teica, kad, uh, būs, nu, kad cilvēks dod nabadzētu dāvanu un viņš sāk izmantot viņu uh, uh, kā tur izmantot šo cilvēku, ja? ar to, ka viņš ir saņēmis šīs dāvanas. E, man nāca tāds e, domu grauds, ka faktiski jau bērni arī mums ir e, kā, kā nabagi, <laughs> ja? jo viņi nepelna naudu. Tad vieglāk ir tad dāvāt tās dāvanas, kad tu pieņem šo cilvēku kā savu bērnu, kā ģimenei. Un varbūt kādreiz tam cilvēkam arī būs tā izaugsme. Uh, otrais jautājums, uh, nu, ar, vai priesteri arī ir komunicējoši savā starpā, jo var jau gadīties, ka kaut kādās Latvijas nomalēs priesteri ir arī diezgan nabadzīgi. Un, un, un vai viens otram izpalīdz, teiksim, no bagātākās draudzes izpalīdz tām, kam ir grūti ar līdzekļiem. Nu, un tas laikam arī bija. Ah, un vēl man bija tāds, eh, viens vīrs bija ieteicis, ka, ja, teiksim, eh, ir ļoti apgrūtinoši nu, nabagam iedot eiro, tad iedot centu, bet ja katrs dod centu, tad viņam šai dienai pietiekoši būs līdzekļi, lai viņš varētu, kā saka, sevi pabarot. Nu, tas arī būtu viss. Sirsnīgs paldies, ļoti labi komentāri. Es domāju, ka arī priesterim Rihardam būs kas sakām šajā sakarībā. Paldies, lai skaista diena un labs brauciens, kur vien ir jābrauc. Lai Dievs sveicī. Paldies! Jā, paldies Dainam par, eh, par šīm gan pārdomām, gan tādām tas, eh, domām, kuras mēs varētu vēl tādu paturpināt. Jā, es piekrītu, ka bērni, kad ir mazi, viņi ir nu, šī saņēmēja uh, lomā. Un, uh, un vecāki tie, kas dod, un īstenībā ar savu došanu viņam arī iemāca dzīves prasmes un arī pareizās attieksmes. Un vecāki nevis lutina, bet uh, pareizi iemāca, iemāca arī dot, tad tie bērni kļūst par, arī par devējiem. Jo kā labs piemērs ir tas, kurš aizrauj. Ja, tad, un tāpēc svarīgi, lai vecāki nevis, nevis tikai pamāca, bet arī rāda piemēru. Un, um, um Jā, te varētu kaut kādus jau piemērus, nevar, mums, uh, ja ir laiks, ja, ja nav neviena cita zvanītāja, tad es varu pastāstīt, uh, kur bija dzirdējis piemēru par kādu uh, aristokrātu ģimeni uh, Krievijā, kur bērnam bija nu, nolīgts privāts skolotājs, uh, Bet viņš bija tāds izlutināts un uh, um, mīlēja pasmieties par citiem un uh, tā, citus pazemot. Un viņa kādā dienā skolotājs ar to uh, bagāto bērnu ir izgājuši pastaigā un uh, skatās, ka kāds zemnieks uh, ar savu lauku un uh, viņš noāja savus, uh, savus zābakus, savus un uh, atstāja lauku malā, un tālāk dodas basām kājām ārta lauku. Un tā kā jau viņš ir gabaliņu ticis uz priekšu, eh, tas puika savam skolotājiem saka, klausiet, mēs varētu izjokot to zemnieku un noslēpt eh, viņa eh, zābakus, un tā kā viņš atgriezīsies, un tad mēs skatīsimies, ko tad viņš darīs. Tad viņš gribēja uzjautrināties, gribēja nu, kaut kādu izklaidi, um, un uh, tam nu, bērnam, uh, jauneklim, var teikt, jā, radās šāda ideja, kuras mēs skaidri saprotam, ka tas ir ar tā domu, lai pazemotu to zemnieku, lai likt viņam uztraukties, uh, pārdzīvot, jo viņam tas ir, tāpēc viņš novelk to zābakus, ka viņam tie ir vienīgie, un lai darbā nenonēsātu, tāpēc viņš dodas ar basām kājām. Un šis gudrais skolotājs viņam pateica, ka mēs varam jūs savādāk izjokot. Viņš saka, tev taču ir t, t, sudraba monētas līdzi. Viņš saka, jā, ir. Viņš saka, nu tad ieliksim katrā zābakā pa sudraba monētai, un tad, kad viņš atgriezīsies no darba un vilks kājā to zābakus, viņš noteikti sajūtīs, ka kaut kas tur viņam traucē kājā, un, un redzēsim, kāda būs viņa reakcija, kad viņš tur ievē, ieraudzīs tās sudraba monētas. Un tam bērnam patika šī ideja. Viņš tā arī izdarīja, ielika tajos zābakos tās sudraba monētas, Jā, viņi noslēpās eh, krūmos, lai skatītos, kāda būs reakcija. Un kad eh, šis eh, zemnieks atgriezās no, no, no darba, lai uzvilktu zābakus un ieraudzītu tās sudraba monētas, viņa acīs bija asaras un skaļa pateicības lūkšana dievam, ka dievs viņam ir sūtījis kādu labu cilvēku, kas viņu atbalstītu. Un pēc tās reizes šis bērns ir pilnīgi mainījis savu savu attieksmi un vēlāk ir kļuvusi par lielu labdari. Uh, lūk, tajā brīdī bija viena gudra skolotāja padoms, ka izklaidēties var arī ar kaut kādu labu darbu. Uh, lūk, tā, jā, tas ir vecāku uzdevums. Uh, um, sākumā, kad viņi saņem, jā, viņi ir kā, kā tādi izmantotāji, bet pēc tam viņi pāraug tieši caur vecāku piemēru un tādu uh, pareizu pedagoģi, viņi pārauga arī par devēju. Un tas ir svarīgi, lai viņi jau laicīgi nu, saņem šo pareizo nu, attieksmi. Um, mēs, vēl, kad kalpojam Madonas draugzē, rīkojām uh, tādu bībeles studiju kursu um, ceļš uz finansiālo brīvību. Proti, tas bībeles studijas, ko svētie raksti saka par naudu, par darbu, uh, par pareizu attieksmi pret materiālajām vērtībām. Uh, Un eh, man joprojām atmiņā viens tāds ieteikums, kas bija eh, tieši ģimenēm eh, attiecībā uz bērniem. Ka tad, kad bērnam tu dod kavatas naudu, nu, piemēram, nedēļai, nu, zin, lai būtu vienkāršāk reiķināt, teiksim, iedod 10 eiro. Un tad jau, jau bērnam māca tos 10 eiro sadali um, astoņus paturi tērēšanai, Vienu ielieca aploksnītē vai nu, krājkasītē, kas ir uzkrājumiem, un eh, vēl vienu eiro, tātad vēl 10% eh, ziedošanai. Un tā jau bērns no, no agras bērnības pierod pie ziedošanas, pie dalīšanās. Un eh, viņam tā desmitā tiesa ir pēc tam pilnīgi nu, dabiska, tāpēc ka viņš to jau kā bērns ir nu, piedzīvojis. Viņam dod vecāki, bet viņš tālāk dalās ar to. Nu, tā. Tas būtu kas... tāds komentārs par to uh, situāciju ģimenē, kur jā, arī bērni sākumā ir kā nu, izmantotāji, kā tie, kas tikai saņem, bet vēlāk no viņiem, ja viņi pareizi tiek audzināti, mēs sagaidām, ka viņi arī būs devēji. E, Priestri, atļaušos komentēt, ka es šeit saskatīju arī to, ka padoms, labs padoms, mīlestībā, sirsnībā dots padoms ir žēlsirdības darbs tuvākā dvēselē, vai ne? Jā. Tas ir žēlsirdības darbs. Un eh, mēs nevaram teikt, ka mums tad nav ko dot, mēs varam darīt uh, labus darbus, varam darīt arī lūk, lūk, kādu, ie, lūk kādu lielu iespaidu atstāja šī skolotāja padoms nemācītam bērnam, kurš gribēja tikai pajokoties, vai ne? Un tad šis eh, kļuva par labdari. Varbūt šim skolotājam naudas nebija, bet ar savu padomu, ar savu gudrību, ar savu mīlestību viņš veicināja to, ka pēc tam daudziem, daudziem tika palīdzēts arī finansiāli, materiāli visādi. Tā kā arī šobrīd aicinu uh, savus padomus draudzēm, citiem cilvēkiem arī dalīties ar tiem, līdzīgi kā mēs to darījām priesteri katehēzē. Tas tāds iestarpinājums, bet tagad varbūt arī pievēršamies otram jautājumam, kas bija no šoferīša daiņa puses. Jā, par priesteru solidaritāti. Jā, jo skaidrs, ka arī ne visās draudzēs ir uh, nu, vienādas finansiālā situācija un ko darīt. Tātad šeit mēs varam runāt gan par draudžu solidaritāti, gan pat varam vispār vēl plašāk runāt par solidaritāti. Un te es saku, vēl varētu baigi daudz stāstīt par misiju svētdienu, kāpēc mēs šeit vācam Latvijā ziedojumus, lai atbalstītu misijas Āfrikā, Āzijā vai Dienvidamerikā, kur ir daudz nabadzīgāki eh, tie apstākļi nekā mums. Bet, protams, bija jautājums konkrēti par priesteriem, eh, kā šeit Latvijā. Tad jā, ir eh, Tas tā nav tāda organizēta solidaritāte. Mums nav kaut kāda tāda pašpalīdzības kasa izveidota. Bet, uh, skatot, ka mēs zinām, kad ir kādam situācija, kur vajag palīdzēt, tad arī iesaistamies. Un uh, bieži vien tas notiek arī caur uh, tādām misijām. Ir draugs, kur ir daudz cilvēku, un līdz ar to arī cilvēki bieži nāk ar šo nu, lūgumu pie priestera noturēt svēto misi, un īstenībā pat draudzes prāves eh, pats nevar uz vietas to, to, tos visus lūgumus eh, apmierināt, tad eh, viņš pieņem šo ziedojumu par svēto misi un savukārt pēc tam nodot kādam priesterim, kuram tas nu, nav tik daudz cilvēku draudzē un nepietiek šo intenču, un tad arī tādā veidā notiek šī te, nu, finansiālā teiksim, līdzdalība, ka, ka mēs atbalstam kādu, kuram, kuram ir tā vajadzība. Tad arī e, ir kaut kādas citas situācijas, kur e, tas viens otram izpalīdz, aizvieto un, e, jā, un arī var arī kaut kādā veidā finansiāli atbalstīt. Bet es to nevaru pateikt par tādu mm, vienu precīzu formu, kā tas notiek, jo ļoti daudz dažādas, dažādas tās izdevības ir. Jā, es, es vēl tieši piemetināšu, ka uh, tieši nesen bija kāda saruna ar kādu citu priesteri, kurš dalījās par to, uh, ka viņš uh, mācots uh, katehēzē par šiem te baznīcas baušļiem, ka katram ticīgam tad ir uh, jāatbalsta baznīca un tās kalpi. Uh, Un tieši mācot šo katehēzi, viņam pašam atkla, atnāca atziņa, bet es taču arī esmu visi. Es, es, es taču arī esmu pieskaitāms pie tiem visiem ticīgajiem, un kopš tā laika viņš redzot, ka baznīca ir kādas vajadzības, piemēram, Facebookā ir kāds uh, lūgums ziedot apkuras katlam, pēkšņi salūzis kādā draudzē, vai kādai citai draudzē ir kādas vajadzības, vai kādai baznīcas organizācijai, tad arī viņš no savām iespējām, no sava, savā, savā, savas rocības arī ziedot šai, te, šai te akcijai. Tā kā šāda solidaritāte pastāv, var, var, var arī apliecināt. Jā, un, protams, nu, te vēl bieži vien arī tā, ka, nu, ja tu esi nabadzīgākā draudzē, tur ir mazāk cilvēku, un līdz ar to tev ir vairāk brīva laika. Un tad tu vari palīdzēt tās, tiem priesteriem, kuri ir nu, lielākā draudzē, kur kur nu, viņam ir vajadzīga kāda palīdzība. Un tad tas arī nu, tāda nu, savstarpējā izpalīdzība. Viens palīdz ar, ar savu, savu teiksim, tā, cilvēku resursu, otrs palīdz ar finansu resursiem. Um, Jā, ļoti tā, ka... skaisti. Eh, ļoti skaisti, ka arī priesteris savā eh, brālībā, draudzībā var būt tāds kā piemērs visiem, eh, arī, arī, arī šajā savstarpējā mīlestībā un atbalstā. Jā. Atgādinu, ka uh, tad uh, šodien varam uh, arī iesaistīties ēterā, uzdot uh, savus jautājumus, arī komentārus un uh, iesaistīties zvanot pa tālruni 679, 69, 131, vai arī uzrakstot īsiņu uz numuru 266, 77, 272. Mums ir jau kāds zvans. Lūdzu, esat ēterā. Mūžīgi mūžam no, nu, slavēts. Man ir tāds jautājums par rožu kroni. E, jo pie rožu kroni lūkšanas, e, nu, pats tu vari lūgties, bet cits klāt nevar. Visu laiku piecas ir no rīta un, un gandrīz piecas vakarā. Vai tiešām cilvēki nesaprot, ka ir mūsu ģimene tik ļoti liela, uh, Un mēs gribam arī katrs kaut ko palūkties par savējiem vai ko, bet vieni un tie paši. Un tās garās runas jau sāk cita dzējā dieva vārdu runāt. E, nu, tas nav. Un arī par tām litānijām. Nu, kā cilvēks noslēpumu var, nu, un tad litānija dievmāmiņas, un tad jāzepa litānija un jāzepa lūkšana. Tur jau vairs nav no iekšienes nekas neiet, tur ber un ber un ber ar to, to, to straujumu. Paldies! Es vēlētos kaut ko dzirdēt par šito. Paldies par komentāru e, e, atļaušos e, papildināt, ka saprotu, ka tas ir domāts par radio Mariju rīta rožakroņa un vakara rožakroņa lūkšanām ka jā, vienmēr ir vieni un tie paši cilvēki, kas zvana. Uh, nu, jā, Priester, Rihard, ko jūs teiktu? Uh, nu redz, uh, protams, mums vienmēr ir jādomā, kāda ir tā cilvēka motivācija. Un, uh, tas ir labi, ka cilvēki grib lūgties un grib lūgties kopā ar citiem. Um, jā, ja tā ir ja motivācija gadījumā kļūtu, ka es tikai gribu nokļūt ētrā, lai manu balsi dzird visā Latvijā, tad varbūt tās tā, tas nebūs pareizi un tad vajadzētu šķīstīt savu motivāciju. Un, protams, padomāt, uh, jā, nu, ja es ir, uh, nu, ētrā lūgties kopā ar pārējiem, tad jādod iespēja citiem. Tas būtu tāds kā nu, taisnīguma princips, lai būtu vienlīdzīgas iespējas arī, arī citiem. Bet uh, savukārt tas iespējams ir brīži, kad neviens nezvana. Un tad ir labi, ka ir tie, tie uzticīgie eh, nu, klausītāji un zvanītāji, lai vismaz ir kāds, kas eh, piezvana ēterā. Tā kā tās situācijas noteikti var būt dažādas. Es arī noteikti ieteiktu tas pie tās nodomu izteikšanas, nu, būt uh, uh, patiesiem un dabiskiem. Jo mums ir šabloni. Eh, Kristiešiem dažādās jomās ir šabloni, un ziniet, pat arī eh, tās jaunās eh, draudzes brīvbaznīcas, viņi kādreiz saka, o, mums nevajag nekādas tradīcijas, arī tur ir šabloni jau. Iz, viņi saka, o, jums tur litānijas, viņam tieši tādas pašas litānijas, ar tikai nedaudz savādākiem vārdiem, un tā diezgan šablonis, kā arī tur mēs būtu. Tā ka um, mums jā, šādos tiksim, nodomu izteikumos vajadzētu izvairīties no šabloniem. Mēs vienkārši lūgsimies pār grēcinieku atgriešanos, pār to un to un to, un īsti nemaz sirdi tajā neieliekot. Uh, nu, mēs visi mācāmies lūgšanu. Jā, arī tie, kas bieži uh, zvana uz, uz rādio etru, arī viņi vēl ir ceļā un mācās. Un tad nu, tas, lai citi dot labu piemēru, ka runāt varas netik kristīgā žargonā, jo, ja mēs Eh, bieži lietojam tādus specifiskus eh, katoļu vārdus, tad, ja tajā brīdī rādījumā arī ieslēgs kāds eh, nu, ticības dzīvē neievadīts cilvēks, viņš nobīsies, un mēs viņu būsim aizbiedējuši. Un tāpēc es aicinātu šos zvanītājus padomāt, nu kā ir, vai es gadījumā ar savu garo, skaisto, ļoti garīgo Eh, runu neaizbiedēju kādus cilvēkus. Um, jo, vai arī tad mums vajag pa, pateikt, lūk, tagad ir rožkrons iesācējiem, tagad ir rožkrons profesionāļiem, <laughs> vai kā savādāk nodēvēt. Ja. Jā, eh, nu es vēl tikai arī nu, piemetināšu no savas puses. Eh, es gribētu pastāstīt radio klausītājiem, ka šeit, radio studijā, telefons neizskatās tāds, kā jūs varbūt domājat, kāds jums ir uz rokas. Radio studijā telefons ir um, piesaistīts pie pults, pie pogām, pie, pie, pie šīs aparatūras. Un mēs, diemžēl, uh, telefona numuru, kas mums zvana, mēs nu, nevaram izvēlēties. Mēs neredzam, mēs nevaram nokontrolēt īsti šo, šo veidu, uh, kurš kurš zvana, kuram pacelt, kuram nepacelt, kuru, kuru tad eh, pielaist pie, <laughs> pie, pie runāšanas, kuru, kuru īsti ne. Pagaidām, pagaidām. Vēl Atskot, jums cenzūras nav, jā? Ja? Cenzūra ir, eh, cenzūra ir, <laughs> aizkadrā mēs, protams, paceļam un eh, varbūt dzirdam, bet, nu, mēs, jā, mēs tā īsti nevaram <laughs> iz, iz, nu, tā teikt. Eh, eh, tieši šajā lūkšanu laika aspektā tagad eh, lūkšana nav tas laiks, kurā sākt skaidroties. Ziniet, varbūt lūdzu jūs tagad nē, varbūt tagad kādam citam, varbūt, ka tagad piezvaniet jūs, ā, nu labi, tad jūs mēs ņemam. Es neuzskatu, ka lūkšana būtu tas laiks, kurā šīs lietas kārtot cilvēks ir piezvanījis, viss tātad lūdzamies. Un, un, un, un tur, nav, tur nav tādu, um, jā, Varbūt, varbūt, varbūt tas, tas bet tas būtu laikam vēl viens brīvprātīgais būtu vajadzīgs, kas kādreiz varētu pēc tam apkopot šos uh, zvanu numurus, kas ir zvanījuši, un pēc tam viņiem piedāvāt kādu formāciju. Lūdzu, mēs, eh, lai jūs zinātu, kā būtu tas labāk sagatavoties šai kopējai lūkšanai, es piedāvāju formāciju. Jā. Bet tas būtu vesels darbs, ko, ko kādam brīvprātīgam darīt, uh, pēc tam atkal sazināties ar šiem zvanītājiem un uh, viņiem piedāvāt šo formāciju. Bet es pilnīgi, pilnīgi arī piekrītu, ko mēs varētu teiksim, paņemt no šī ieteikuma, ka, ka litānijas tad arī var zvanīt vēl citi cilvēki, nevis pēdējais cilvēks, un tad gan divas litānijas. Un, un, un tā. nu, tāds varbūt tāds ieteikums e, e, tuvākajā laikā iespējams realizējams, bet apspriedīsim to ar radio komandu un brīvprātīgajiem tas arī ir tāds ieteikums ir jā. Nu, ko, tā kā mēs šo sarunu sākām ar tādām pārdomām par bērniem un bērnišķību, tad varbūt noklausīs, noklausīsimies kādu dziesmu par to, ka mēs visi esam bērni, dieva bērni, kuri kaut ko gaida no sava tēva. mani vadītu. Tās mācī, neko nepaturēt sev. Atdot tavās rokās visu, kas Isso casma. Ir eh, gandrīz bez 20 minūtēm 11. Rīta cēliens rādījumā arī ēterā turpina savu skanējumu un um, studijas viesis, jeb ētera viesis ir priesteris Rihards Rasnacis, kuram var uzdot jautājumus, uh, bet varbūt arī priesterim, varbūt arī priesterim ir kāds jautājums priekšklausītājiem. Jā, mēs jau iesākām eh, rīta kathēzē, uh, ehm, tā kā runā par uh, trūkumcietēja diena, kas būs nākamā svētdiena, svētdiena, svētdiena, mēs esam visu tādu sociālu ievirzi. Un, um, man būtu ļoti interesanti dzirdēt, kā savās draudzēs jūs to esat uh, atzīmējuši. Um, protams, mēs varam aizbildināties tagad, ir lockdown, un mēs nevarējām neko darīt. Zin, tad daudz ko var darīt. Beigās lūkšanu var nolasīt arī uh, nu, kāda auga ģimene, piemēram, kopēja lūkšana draudzē. To var arī lockdownā darīt. Var sagatavot kaut kādu video draudzes mājaslapai vai Facebook lapai vai vēl kaut kas cits. Ja jums kaut kas ir tāds, eh, ar ko es varētu padalīties un līdz ar to būt par tādu iedrošinājumu un piemēru citiem, un arī man, man ļoti interesētu, kā teiksim, mēs savukārt nākošu gadu varētu labāk izdzīvot ar tās bāriņu svētdienu. Mēs eh, šogad jau to atzīmējām, skatījās TV4, tātad eh, virsmas televīzijā raidīja arī svēto misiju. Um, bija viena adoptētā ģimene, kas deva liecību, bet eh, es ļoti labprāt eh, paņemtu vēl kādas idejas, kas ir citi. Tāpēc, ja kāds no klausītājiem varētu padalīties ar savu pieredzi, vai varbūt tas ir ar saviem ieteikumiem, savu kaut kādu viedokli, man būtu prieks arī to uzklausīt. Tad es atgādināšu veidus, kā var sazināties ar mums. Tad eh, tālrunis eh, nokļūšanai ēterā ir 679, 69, 131. Bet īsiņas var sūtīt uz numuru 266, 77, 272. Tātad gaidām tavus eh, pieredzes stāstus, tavus komentārus un jā, liecības, kā, kā nepateikt to vieglāko ceļu, ai, tagad es neko nevaru, man nekā nav, tagad nekas nenotiek, bet kā būt radošam un tomēr uh, arī jebkuros apstākļos um, piedalīties, iesaistīties un veikt šo žēlsirdības darbus un, un, un darīt. Jā, un vēl tas par visām šīm trijām svētdienām, par trūkumu cietēju dienu, par, uh, par bāriņu svētdienu, un arī pirms tam savukārt bija misijas svētdiena. Un, uh, Es pēc tam varu uh, padalīties, ka šogad īpaši daudz runāju par, par misijām. Un, uh, ne, tik, tik daudz uh, ziedojumus es nekad vēl neesmu savācis kā šajā misiju svētdienā, nākamajā nedēļā. Tas ir pagājis 1600 eiro mēs savācām. Redz, tas ir ļoti daudz, un es tādu biju uh, nu, patīkami pārsteigts, cik daudz cilvēku ir gatavi dalīties ar, eh, ar, ar misionāriem, kas kalpo kur tālās zemēs, kas ir atstājuši savas mājas, vai arī tur jau izveidojuši tādas eh, kopienas, kas nodarbojas ar misiju nabadzīgajās zemēs. Eh, un tātad, pat ja mums Latvijā ir tik daudz vēl vajadzību un projektu, bet cilvēki ir gatavi ziedot tieši šim mērķim. Jā. Tā kā, uh, jā, citi saka, ir lockdown, un lūk, cilvēki nenāk un nevar savākt ziedojumus. Nu, ziniet, man tieši lockdownā tas nāk vislielākie ziedojumi, kas ir savākti. Jā, paldies. Mums ir kāds zvanītājs. Sazvanīs, lūdzu. Jums vārds. Sakat, sakat lūdzu, vai tiks pestīts tas cilvēks, kurš pats nelūdzās. Un gandrīz vai nu, netic mūžīgajai dzīvei. Es nomiršu, mani apraks, un tas ir viss. Es esmu skaidrojusi, ka tev apraks miesu, bet dvēsele tev aizies pie dieva, un kur tev vajadzēs atskaitīties. Bet nu, viņš paliek tāpat neticīgs, nelūdzās un neko nedara, lai glābtu savu dvēseli. Ko darīt tālāk? Jā, Jā nu, es varu pakomentēt, ka man, man nu šajās, ko es sadzirdēju no, no šī īsā stāsta, nezinot visu pārējo, ka tajā jūsu teiktajā bija zināms tāda pamācības gars. Es saku, ka tev būs tā un tā, tev taču vajag šo un to. Eh, neviens negrib dzirdēt pamācības un pārmetumus. Tā vietā mēs varam ja, dalīties, mēs varam eh, sniegt eh, iedrošinājumu, iepriecinājumu, mierinājumu, dot cerību. Nevis tagad teikt, tev būs tā un šitā. Kādas padomas, kā mēs gribētu, lai mūs iepazīstina ar kaut kādu jaunu ideju, kurai mēs neesam gatavi? Tas pats, par ko mēs tā runājam, par šo dalīšanos, par, par ziedošanu Eh, ja mēs, piemēram, līdz šim neesam desmito tiesu ziedojuši, un, ziniet, eh, es domāju, ka liela daļa katoļu nav ziedojuši regulāri desmito tiesu. Kā mēs gribētu, lai mums stāsta par šo desmitās tiesas principu? Vai mēs gribētu, lai mums vienkārši nāk un tā kā rāmura pa galvu sit, tev ir jāziedo, jo tā ir rakstīts un tā tam ir jābūt. Droši vien mēs domājam, nē, tas es tāpēc eh, nesāktu ziedot. Mēs gribam, lai ir kāda liecība, kurš saka, ah, es jūtos daudz, eh, daudz foršāk, es varu līdzdarboties dieva darbā, ka es ehm, nu, varu uzticēties dievam ar to un tam līdzīgi. Un tā šī liecība var mani pamudināt arī sākt dziedot desmito tiesu. Eh, es tāpēc izvēlējos šo, eh, šo piemēru, jo tas, tas <laughs> daudziem nu, liekas, ka jūs mani nepierunāsiet, Latvijā būs daudz eh, katoļu, kas teiks, to tikai sektanti dara, jūs man to nemaz par to nerunājat. Ja? Un viņi nav gatavi pieņemt šo mācību. Un tā ir, cik daudz katoļu atsakās no šādas idejas. Un tieši tādā pašā veidā tas, tas jūsu radinieks vai tuvinieks atsakās no eh, idejas par mūžīgo dzīvi. Tātad mēs paši arī esam daudzas lietas noraidījuši, daudzas labas lietas. Un tad mēs varam labāk stādīties priekšā, kā ir šiem cilvēkiem, kas arī noraida labās lietas, ko mēs piedāvājam. Jā, Līdz, paldies. Kā, kā, kā, mēs arī esam nabagi, ne tikai tie tur ārā, bet arī mēs piedzīvojam savu nabadzību. Ja mums ir arī vēl kāds zvanītājs, lūdzu. Lai tev slavēts Jēzus Kristus vēlreiz šorīt. <laughs> Tik daudz skaistu pārdomas par tik daudz skaistiem notikumiem un tas tiešām aizsver ļoti sirsniņas Un par katru no šiem pēdējiem trījiem ir, ir, ir, ir savas domas. Protams, es varu padalīties tikai kā es to izjūtu un es, kā es to piedzīvoju. Bet noteikti runājot par, par bāriņu svētdienu, par to, kas par, par jebkādu to stāstu, kuru draudzē, man liekas, pats svarīgākais ir tiešām tā nopietni pieskarties tai tēmai, jo arī manā dzīvē, kaut gan varbūt jau sirdsniņa bija nobriedusi tam, ka mēs varētu atvērt savas mājas un sirds durvis vēl kādam bērniņam, bet to pēdējo pilieniņu iedeva tieši draudzene tieši organizējot tikšanos ar, gan ar bērnam, vadītājiem, gan ar ģimenēm, kas, um, kas jau to ir izdarījuši, gan cilvēki, kas strādā ar šādiem bērniem. Un tas iedara tādu, tādu ļoti lielu stimulu tam, lai, lai spērtu to soli, nevis tikai sēdētu un it kā liktos, ka mēs esam gatavi kaut kam, bet tiešām spērt. Un, un tas notika. Un šobrīd pateicīgi Dievam, mums ģimenē tas <laughs> četrus gadus dzīvo, dzīvo bērniņš, un viņam ir ģimene un ir mājas. Noteikti par katru reizi par to liecināt un atgādināt, jo, protams, mēs nekad nezinām, kuram cilvēkam un kurā brīdī tieši tas savs vārds būs tas svarīgākais, lai arī spērtu šo soli, jo tieši tās liecības iedrošina, palīdz. Un, Un sirdī jau mēs visi, man liekas, esam labi un visiem gribās darīt labas lietas. Kādreiz drusku drusku pietrūkst tam šī šī. Un, man liekas, draudzē tā, tā īpašā garīgā ģimene, kas var palīdzēt tos solus. Tāpat misijas svētdiena noteikti ir arī par to piedomājot, man ļoti, ļoti ir uzrunājis, kā, kā brālis arī stāstīja un dalījās, kā, kad ir ģimenes uzņemās nu, tieši par kādu konkrētu cilvēku misiju, kaut kur man tas pašai personīgi ļoti tuvu. Ir tas kā, tā kā nevis tādā vispārinātā veidā, es tur iedodu naudu, kā, bet varbūt tu izdzīvo tam cauri, ka tiešām tā kā sajusties tādā īsā, vienā, vienā lielā vienotībā. Nu, jā, paldies. Tās ir manas pārdomas par, par Un paldies par šī diskusiju. Tavs precizēt par to tātad um, bērnu uzņemšanu savā ģimenē, protams, par adopciju. Uh, cik uh, jaunu vai vecu bērnu jūs pieņēmāt savā ģimenē, jo tas arī tas var būt par iedrošinājumu citiem? Nu, jā, es nezinu, mēs, protams, uzņēmām lielu bērnu. Mēs uzņēmām desmitgadīgu bērnu ģimenē, bet nu, varbūt tie nebija tikai tas, tas ļoti lielais iedrošinājums tam vecumam, jo, jo tur dažādu apstākļu dēļ varbūt tas bija tie desmit gadi. Jā, bet tas, ir, tas, tas mums ļāva, šis solis ļāva spēt un ieraudzīt arī, arī ne tikai tādā savā, varbūt, ērtībās ar to mazo bērniņu vai kā un visādi ir, bet, bet, bet tas, tas rada ļoti lielu prieku. Tas, tas, Protams, tas nav, tas, nav, tas kaut kas, kaut kas ļoti, ļoti, ļoti labs, tikai tam ir skaists. Jā, tas ir grūti, bet tas, bet tas ir vērtīgi ļoti, ļoti skaists. Nu, jā. Paldies par jūsu zvanu. Par, par to dalīšanos, liecību, kāpēc jautāju, man liekas, tas tiešām ir svarīgi, ka uh, nu, šī atskan uh, liecība arī, ka ne tikai mazus zīdaiņus adoptē, bet, uh, jo, jo tā mums īsmā Latvijā ir pašlaik problēma. Nu, un to bāriņu svētdienā mēs to arī visā Latvijā cenšamies aktualizēt, ka uh, jā, ir eh, tādi pusauģi, eh, kurus ir ļoti maz ģimenes, kas eh, vēlās adoptēt un pieņemt. Jo vienmēr baidās, ka tur būs lielāki izaicinājumi, problēmas, bet nu, es pateicu, ka tā, tas ir iespējams un ka tas ir spēkiem. Un, ja um, mēs esam ticīgi, tad mēs varam to darīt noteikti da, vēl ar Dieva spēku un palīdzību. Tā kā, mm, jā. Mums ir arī kāda izziņa. Arī... Mhm. Slavēts Jēzus Kristus, paldies par vērtīgām pamācībām priesterim Rihardam, lai arī kādi lockdowni nebūtu kopā ar Dievu, iespējams ir stāties visām dzīves situācijām. Dievam nekas nav neiespējams, tā raksta kāds klausītājs. Jā, paldies. Es domāju, jā, mums ir jālasa laika zīmes un uh, jācenšas nu, pielāgoties uh, nu, tam, ko, ko, ko mēs varam nu, darīt šajos apstākļos. Man šķiet, ka arī Pāvils Francisks ļoti labi atgādina un uzsver uh, to sekošanu līdzi laikam uh, savā vēstījumā, ko mēs arī tikko nesen pārunājām uh, vēstījumā Pasaules nabagu dienai par to, ka varam, ka mums ir jāseko līdzi šim, šim te, uh, kā pasaule mainās, un uh, jābūt, kā jūs arī teicāt, atvērtiem, lai pamanītu laika zīmes, kas parāda jaunus veidus evaņģelizācijai mūsdienās. Tā tad, jā, tas tāds, tas tāds labs piemetinājums. Paldies! Jā, un te mēs varam parādīt, ka mēs esam klātsoši digitālajā pasaulē. Un es centos visu laiku uh, mudināt, lai kādi padalās ar uh, to, ko viņi ir darījuši. Lūk, vai misijas svētdienā, bāriņu svētdienā, vai tagad gatavs darīt trūkumu cietēju svētdienā. Pat ja mēs nevaram iziet un lūk, uztaisīt uh, nezinu, pikniku tuvākās patvērsmes, eh, piemēram, eh, iemītniekiem. Bet eh, nu, beigās mēs varam dalīties sociālos tīklos ar, ar to pašu pāvesta vēstījumu trūkumu cietai dienai. Nu, tie, kas ir Facebookā, nu, cik jūs esat nošērojuši šo katolis LV uh, ierakstu, kurā ir atrodams šis uh, vēstījums? Nu, iespējams, ka būs vēl kādi jūsu draugi, kas tad izlasīs. Jo savādāk, ja jūs nepadalīsieties un neierakstīsiet uh, arī kaut kādu savu mīļāko frāzi vai tēzi no šī vēstījuma, tad viņi neizlasīs. Es tev, tev uzreiz gribētu, uh, nu, ja te jau minēju, ka Priestam Rihardam patīk padome, nu tā ir padome, <laughs> ja, ja jūs dalāties ar kādu uh, šo sociālo tīklu ierakstu, vislabāk nevis tikai nospiest eh, podziņu, dalīties ar šo, bet arī ierakstīt. Lūk, es aicinu jūs ar šo iepazīties. Man vislabāk patika tāda, tāda doma. Um, un tad eh, pirmkārt pārējie redzēs, ka tas nav automātiski vienkārši eh, tāds šērojums, bet ka jūs paši esat to lasījuši, vai, vai jums par to varēs pārunāt. Tātad, jo man ir bijis kādreiz, es uzsāku sarunu, ko tu tur nošāri to un to, es saku, no, a, kā tev pašam patika? es nemaz neizlasīju, es nemaz to nezinu. Un tad liekas, nu, kāpēc tu to šērojat, pat neesi pats izlasījis. Ja? Tā, cilvēki tad zinās, ka ar jums noteikti varēs par to parunāt. Un, lūk, par tām pašām misijām, arī pāvesta vēstījuma misiju dienai, arī to varētu padalīties. Es pirms jau tad piesakojiet pāvesta misiju darbi uh, Facebookā vai misio.lv. Uh, Eh, Facebookā, un tad jūs eh, varēsiet sekot līdz tam, kas notiek eh, citās zemēs, kur jā, baznīca palīdz jā, arī cilvēkiem tieši nabadzīgajos reģionos. Ļoti daudz misionāri rūpējās par tādām sociālajām lietām. Veido slimnīcas vai tādas no nu, ambulances kā poliklīnikas, ja tad skolas veido vāreņu namus, palīdz ūdens, tos artēziskos urbumus izveidot, lai nodrošinātu dzeramo ūdeni vietās, kur tas nav pieejams cilvēkiem. Tas ir ļoti plaša nu, baznīcas darbība. Tā kā tieši misionāri tie, kas arī palīdz apkarot uh, trūkumu un nabadzību tādās attālās uh, un nabadzīgās uh, pasaules vietās. Nu, redz, kā tas viss iet roku rokā. Um, žēlsirdības darbi tuvākā dvēselē. Um, misiju svētdiena, nab nabagu svētdiena un arī bariņu svētdiena ļoti sasaucās kopā. Tas ir, manuprāt, tā vēsts, ko pāvests mums visiem cenšas nodot, būt žēlsirdīgiem visādos veidos. Jā, mēs nevaram būt ticīgi tikai savās domās, bet uh, arī savos darbos. Ka mūsu dzīvesveidam vajag atspoguļot to, kam mēs ticam ar šo atziņu tad arī eh, noslēgsim šī rīta pārdomas, eh, kurās eh, bija klātešu, krā, klātesošs priesteris Rihards Rasnacis, Siguldas draudzes, katoļu draudzes prāvests, arī misiju direktors, vai ne? Jā, jā. jā. Un vēl, vēl daudz visādās lietās esmu iesaistīts. Katoļu televīzijas uh, projekta vadītājs un uh, Alfas uh, vadītājs un vēl visādi Jā. darbi. Tā kā sirsnīgs paldies jums par šī rīta iedvesmošanu, pamudināšanu uz labiem darbiem, un tad lai arī jums svētīga šī, šī turpmākā diena, radio klausītāji, un mēs jums esam ļoti, ļoti pateicīgi par jūsu laiku, ko veltījāt. Paldies! Ar Dievu! Ar Dievu! Un savukārt šeit studijā pie